Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում առողջապահության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում կայացել է մի խումբ բուժաշխատողների ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն։ Առողջապահության աշխատողների արհեստացական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում կայացել է մի խումբ բուժաշխատողների ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն։ Արարողությանը ներկայ էին ԼՂ առողջապահության փոխնախարար Կարեն Ղուկասյանը, հանրապետական բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Կարեն Բազյանը, ԼՂ արմիությունների ֆեդերացիայի նախագահ Արաղա Հրամանյանը, ԼՂ առողջապահության համակարգի բուժաշխատողներ։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործ ստեղծագործության կենտրոնի սաների այս գեղեցիկ երգով բացվեց միջոցառումը։ Բացման խոսքում հանրապետական բժշկական կենտրոնի արհեստակցական կոմիտեի նախագահ, ռեանիմացիոն բաժանմունքի վարիչ, անեստեզոլոգ Լևոն Հայրապետյանը ներկայացրեց աշխատանքային ակտիվություն ցուցաբերած բուժաշխատողներին, ովքեր առողջապահական բնագավառում բարեխիղճ աշխատանքի համար արմիության կողմից արժանացել են պատվոգրերի եւ նվերների։ Всякий коллектив имеет свои давние традиции, свои устои. Вот и в нашем коллективе. У нас есть много таких старинных традиций, но самый любимый из них, правда, в этом году их не было по объективным причинам. Наши новогодние банкеты, наши чествования отличившихся сотрудников, чествования пенсионеров, юбиляров. Но в любом случае мы не будем изменять своим традициям. Конечно, жизнь, она имеет объективно, реально, она по-разному. Գախնիկ չէ, որ ԼՂ առողջապահության համակարգում ունենք այնպիսի շնորհալի բուժաշխատողներ, ովքեր աշխատում են մեծ երանդով ու ջանասիրությամբ։ Միշտ էլ հաճելի է, երբ ըստ արժանվույն են գնահատում քո կատարածը։ Այսօր մեր միջոցառ Սահման նպատակը նա է, որպեսզի շնորհակալություն հայտնենք եւ սեղմենք այն բուժաշխատողի ձեռքը, ով կարող է մեծ ջերմությամբ, մասնագիտական մեծ կարողություններով բուժել հիվանդին։ Именно сегодняшнее мероприятие должно показать, что народ Арцаха пытается строить мирную жизнь. Я думаю, что мы достойны иметь все атрибуты государственности, в том числе и сильное профсоюзное движение. Լղարմիությունների ֆեդերացիայի նախագահ Արա Ղարամանյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր բուժաշխատողներին։ Պարոն Ղարամանյանը հիշեց ապրիլյան վերջին իրադարձությունները, երախտագիտության խոսք ասած այն բուժաշխատողի հասցեին, ով կանգնած է եղել հայ զինվորի կողքին։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում եւ ողջունում եմ այսօրվա ձեր միջոցառումը եւ բոլոր հոբելյաներին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր քրնաջան աշխատանքի համար, առավել եւս հասկանալի առաջի պատերազմում եւ շորսորիա պատերազմի ժամանակ ձեր քրնաջան աշխատանքը ու կարողացել եք գուժել մեր հիվանդներին եւ մեր զինվորներին ապակինվել եւ գնան իրենց ծառայություններին։ Առավել եւս ես լավ եմ հասկանում բուժ հիմնարկին ընդհանրապես, որտեղ ես մեծացել եմ, ծնվել եմ բուժ քրոջ ընտանիքամ, ես ձեր այդ աշխատանքը արտաշամյա ձեր առողջան հաշվին ամեն ինչ արել եք եւ անում եք, որպեսզի կարողանան մեր ժողովուրդը ապակինել։ Նորից բոլոր հոբելյաններին սրտան շնորհավորում եմ ամբողջ կոլեկտիվին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր աշխատանքով։ Դուք արժանի եք եւ պետական խրախուսման, եւ արմենիական կազմակերպությունների կողմից այս քարախոսման ֆեդերացիայի կողմից մենք աջակցել ենք, աջակցելու ենք առողջապահության ոլորտը, գիտենք ձեր վիճակը, ձեզոր պարոն Բազյանի հետ մի փոքրինչ զրուցեցինք, որ կան անհասկանալի պահեր, հասկանալի այսօր վիճակը մեր պետությանը, առավել ես մենք վստահ ենք, որ երևի կամաց-կամաց որ գնալը կամաց-կամաց կդավանա ընդհանրապես եւ պետության վիճակը իբր 2016 թվականին բյուջեն ընդունել են որպես իրատեսական բյուջե, ասելով նրանով որ 2017 թվականին ավելի լավ բյուջե պետք է լինի ֆինանսապես ուժեղ եւ կարողանանք այն խնդիրները, այն թերիկողերը ինչ որ կա, կարողանանք որպեսզի մենք շտկենք։ Բոլորին նորից շնորհավորում եմ հաջողություններ մաղթում ամենակողավոր առողջություն։ ԼՂՀ-ում գործում է 754 արհեստակցական կազմակերպություն։ Առողջապահության համակարգում նշված կազմակերպությունն առանձնանում է մի քանի առումներով։ Պարոն Ղահրամանյանը Հանրապետական մշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Կարեն Բազյանին ապարգևատրեց ԼՂՀ արմիությունների մեդալով։ Մարտ ամսին արհեստակցական կազմակերպությունը բուժ հիմնարկին միջնորդվել է, որպես ելները ու միջակից, որ այսօր հասկանալի առնույթները եւ այսօրվա ձեր միջոցառումը խոսում հանրամասն եւ իսկականից կայացել է եւ ամենալավ կազմակերպություններից մեկն է եթե այսօր ֆեդերացիայի կազմի մեջ 754 կազմակերպություն թվականակով երրորդը կազմա ձեր կազմակերպությունը շատ կազմակերպված պարոն Արաբիցյանի գլխավորությամբ ճուղանի հետ միասին համատեղ պարոն Վազյանի հետ, Արավել եւս նախկին ղեկավարների հետ, բայց Արավել եւս մեծ թափ է ստացել պարոն Բազյանի հետ համագործակցելով։ Եվ միջնորդությունը լսելով, քննարկելով մեր խորհուրդի նիստը, Ռոմալով Ամիսյանի Ֆեդերացիայի խորհրդի որոշմամբ որոշել է, որպեսզի լվալությունը մեդալով արգելատել պարոն Բազյանին։ Սա ճիշտ ասած 35-րդ մեդալն է, սա ոչ թե այս մեդալը այն մեդալն է, որ բաժանը մենք ում ուզում ենք եւ կա համապատասխան ցանկ որոշում ում պետք է տանք համագործակցելով մեր արմիության հետ առաջինը ստացել է նախագահ երկրորդը վարչապետը մեր մեդալը սխալը, նոր նայից հետո էլ արդեն մենք ակտիվիստները մեծ ճուկով ես հայտնում եւ առողջապահության ոլորտի գործադիր տնօրեն պարոն Բազյան Առողջապահության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախագահ Լարիսա Պետրոսյանը ողջունի իր խոսքում նշեց, որ նման միջոցառումները ավելի ու ավելի են ողջևորում բուժաշխատողներին։ Дорогие коллеги, говорю, что люблю вас, без вас не могу. Сегодня у меня спрашивают, а какая у вас сегодня номинация? Чему посвящен этот день? Этот день посвящен вам, самым прекрасным, самым добрым, самым гуманным людям на свете, медработникам. Սիրելի բուժաշխատողներ, Արցախ աշխարհի ճակատագիրը դեռ անորոշ է, սակայն համոզված եմ, որ Աստված մի առածց է, եթե նորից փոթորկվի մեր երկինքը, ապա մեր բուժաշխատողները կանեն ամեն ինչ, որպեսզի փրկեն զինվորի կյանքը։ Ինչպես արդեն նշեցինք, առողջապահության համակարգի մի խումբ բուժաշխատողներ արժանացան ապարքևների։ Աբրամյան Կարինա Սերգեևна Ծնվել է 1965 թվականին հունիսի 15-ին Ասկերանի շրջանի Խաց գյուղում։ 84 թվականին ավարտել է Ստեփանակերտ քաղաքի բժշկական ուսումնարանը, 88 թվականից առ այսօր աշխատում է հանրապետական բժշկական կենտրոնում որպես սրտաբանական կաբինետի բուժքույր։ Շնորհավոր։ Սիկա Էլզա Գոգենովնա։ Ձևել է 1950 թվականին հունիսի 15-ի Մարտունու շրջանի Շեխեր գյուղում։ 70 թվականին ավարտել է Ստեփանակերտ քաղաքի բժշկական ուսումնարանի ֆերշերական բաժինը։ 2005 թվականից առ այսօր աշխատում է հանրապետական բժշկական կենտրոնում որպես բուժքույր։ Միրգումյան Լյուդմիլա Գրիգորիevna ծնվել է 1955 թվականի օգոստոսի 13-ին քաղաք Ստեփանակերտում։ 74 թվականին ավարտել է Ստեփանակերտի բժշկական ուսումնարանը, 74 թվականից առ այսօր աշխատում է հանրապետական բժշկական կենտրոնում Ելուշները ընդմիջվում էին Ստեփանագերտի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի սաների հայրենասիրական երգերով։ ՀՂ բժքույրերի միավորում ասոցիացիայի նախագահ Լիլա Մովսյանը առողջապահության համակարգում մեծ ներդրում ունեցած մի խումբ բուժաշխատողների հանձնեց պատվոգրեր եւ նվերներ։ Մենք բարձր են գնահատում միջին բուժաշխատողների աշխատանքը, նրանք կարողանում են իրենց կատարածով արդարացնել քույր քնքուշ ու հաճելի բառը։ Պարգևատրվողները իրեն շնորհակալությունը հայտնեցին ԼՂ-արմիությունների ֆեդերացիայի նախագահ Արաղ Հրամանյանին, միաժամանակ նշելով, որ իրենք ընդամենը իրենց աշխատանքն են կատարում, սակայն հաճելի է, երբ կարևորում են քո աշխատանքը։ ԼՂ-առողջապահության նախարարության արյան փոխ ներարկման բաժնի վարիչ Գայանե Ավանեսյանը շնորհակալական իր խոսքում նշեց, որ ապրիլյան վերջին իրադարձությունները մեկ անգամ եւս փաստեցին, որ հայը ամուր է կանգնած իր իր հողին։ Փարքուպատիվ մեր բոլոր նահատակներին 18-20 տարեկան այն քաջ արձիվ տղաներին, որոնց շնորհիվ առավոտները խաղաղ են բացվում Արցախում։ Կարեն Բազյանը շնորհակալություն հայտնեց բարձր Պարքևի համար եւ հետեւյալ խոսքերով ամփոփեց բուժաշխատողների Պարքևատրման հանդիսավոր արարողությունը։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնում Պարքևատրման համար։ Ես որպես ադմինիստրատոր արտադրության հետ պետք է ինչ-որ բալանս պահել հիմնարկի մեջ աշխատել, բայց քանի որ ադմինիստրատորը դա ժամանակավոր երևույթ է, ես հենց առաջին օրվանից արտադրության անդամ եմ, մի փոքր բաց կա մեր կենտրոնում կամ աշխատողներ, որոնք կամ նախկինում էին անդամներ արտադրության, հիմա ինչ-ինչ պատճառներով ոչ։ Ես կոչ եմ անում բոլորին համալրել մեր կազմակերպությունը,